إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ابارك محمد الله سبحانه وتعالى نكم تكرحمه متموت محمد صلى الله عليه وسلم نوصي نفسي yangu na nausi nafsi zenu tueni ya kuwa tunamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na kwa wazi Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul baqara anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam anazungumzia waumini anawaambia kutiba alaykumus siyam yakum faradhisheni nyinyi mfungeni somu kama kutiba ala alladhina min qablikum kama vile ambavyo walivyofaradhishiwa walio yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala akhraj at-tirmidhi wa ibn majah fi sunan an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana awwal laylatin min ramadan futihat abwabul janna falam yughlaq minha bab وغلقت ابواب جهنم فلم يفتح منها باب وسفدت الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقفل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار ابوك امام الترمذي ابن ابن ابن ماجه katika sunan hadithu ka Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema qala sallallahu alayhi wasallam dume sallallahu alayhi wasallam anasema idha kana awwalu lailatin min ramadan inapokuwa usiku wa kwanza katika usiku wa mwezi wa ramadhan futihat abwabul janna milango ya pepo inafunguliwa falam yughlaq minha bab haitofungwa mlango wowote hasa bimaana tuwe muislamu mwezi wa ramadhani unapoingia jua ya kuwa milango ya pepo inafunguliwa maana muislamu wewe udhilishe ibada kwa wingi katika mwezi huu wa ramadhani ndio mtume sala sallam akasema idha kana awwalu lailati min ramadhan ya kuwa inapokuwa siku ya kwanza katika mwezi wa ramadhani futihat abwabul janna hii milango ya pepo inafunguliwa falam yughlaq minha bab haitafungwa mlango wowote wa ghulqat abwaabu jahannam vile vile milango ya moto inafungwa falam yuftah minha bab haitofunguliwa mlango wote wasufida shayatin kisha vile vile mashaitani zinafanya zinafungwa ndio mtume sala sallam akasema walillahi utaqa minan na kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala yeye anawaepusha anaweka mbali na nini na moto kwa sababu wewe unapofunga mwezi wa Ramadhani hakikisha kuwa mwezi wa Ramadhani unaingia na hali ya kuwa wewe uko mswafi si unaingia mwezi wa Ramadhani na wewe una madhambi yako bado ujua kuwa mwezi wa Ramadhani unakusaidia huo kwa sababu unapo mwezi wa Ramadhani unapoingia ingia ukiwa msafi kama ulikuwa wewe uswali anza kuswali kama wewe ulikuwa miladi miraa wacha miraa kama wewe ulikuwa mlevi wacha ulevi kama wewe ulikuwa mfuraji sigara wacha sigara ndio hiyo katika nini katika masala ya kuingia mwezi wa Ramadhani wa akhraj al-bukhari wa muslim fi sahihima qala sallallahu alayhi wasallam من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ايضا ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ايضا ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بلا بلا امام مسلم بلا بلا امام البخاري كتب كتابه بيو مبوكي حديث ابي هريره انا قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انا man qama ramadan ya kwa yeyote ambaye atasimama mwezi wa ramadan imanan akiwa na imani katika mwezi huo eh, ana imani ya kuwa huu mwezi umeshushwa kwa sababu ni, ni nguzo kwetu sisi kwa sababu utakuta mtu naam anafunga mwezi wa ramadhani kwa sababu na anafunga ama sio ni aibu ya kuwa anaambiwa anakula sivyo wewe funga ramadhani kwa sababu hii ni katika nguzo ya uislamu man qama ramadhani imanan akiwa na imani wa ihtisaban na akiwa yeye anatarajia malipo na thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mtume sallam akasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atasamehe aliyofanya yaliyotangulia katika madhambi zake lakini huyu yeye anataka maghfira na aliyakuwa mwezi wa Ramadhani unaingia anafuturu na miraa na sigara sasa atakusema madhambi gani mchana mzima amejizuia kula chakula cha halali lakini iftaruhu bimadha anafuturu na mali ya haramu eh cha kwanza anaona acha niache sigara mwanzo chemsha sijachemsha mchana mzima manqama hasa mtasana kwamba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah atakusamea aliyotangulia katika madhambi wewe unafuturu na madhambi tayari kisha katika hadithi vile akasema mansama ramadhan hii ni kusimama sasa hii ni mansama ule ambaye atafunga mwezi wa ramadhan imanan akiwa yeye ana imani katika mwezi huu wa ramadhan wahtisaban na aliyako yeye anatarajia malipo na thabta kwa Allah subhanahu wa ta'ala wafira lahu ma taqaddama min dhanbi atasema yule fani madhambi yaliyotangulia madogo madogo asema na muislamu mwezi wa ramadhani unapoingia jaribu ujihifadhi utakuta muislamu mwezi wa ramadhani unaingia lakini yeye aswali jua kwa yeye ukifunga mwezi wa ramadhani na uswali njaa ya bure mimi nakwambia ukweli pope kabisa kama wewe unafunga mwezi wa Ramadhani na usali swala moja juu ya kuwa la thawaba lak hakuna thawabu nje ya bure hiyo kwa sababu wewe umevunja nguzo na kufuzu Uislamu je utasimamisha nguzo nyingine hii ni katika masala ya sala Musa bin Salam akasema wa man qama lailatul qadr na yule ambaye atasimama usiku wa lailatul qadri imanan wa ihtisaba akiwa na imani katika mwezi huo amesawa lailatul qadr amata usingizi wake anasimama usiku na kutakuta ni wachache ambao wanasimama katika swala tarawih au tahajjud kwa lugha nyingine utakuta ni wachache wanasimama utakuta yako ako tayari akesha usiku mzima lakini kusimama kumsali Allah subhanahu wa ta'ala hawezi anaona ni uzito sallallahu alayhi wasallam man qama laylatul qadr yakula ambaye atasimama usiku wa laylatul qadr imanan akiwa na imani wahtisaban akiwa anatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ufira lahu ma taqaddama min dhanbi atafanya atasamewa madhambi madogo madogo yaliyotangulia لولوك حديث nyingine قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام أسمى كل عمل ابن آدم كلا مالي أما كلا عبادة مرادام ياك alhasanatu bi'ashri amthaliha hasana moja thawabu moja maradufu mara kumi ila 700 dhaifu ila mpaka mara 700 ila siyam isipokuwa kufunga ndo Allah akasema fa innahu li wa ana ajzi bihi asema hiyo somu unaofunga fa innahu li hiyo somu ni yangu wa ana ajzi bihi na mimi ndio mwenye kulipa ile somu kulipo ya somo. Allah anasema taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli taraka ta'ama ama chakula chake wa shahwatahu na matamanio yake kwa sababu nafsi na matamanio inapenda Ha? wa sharabahu na vinywaji vyake ameachana na ambazo kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio akasema lisaimi farahatan huwa ambaye yeye anaofunga ana furaha mara mbili furaha ya kwanza farhatun inda fitri ana furaha yeye pindi yeye anapofuturu anafuturu anafanya anakuwa na furaha kwa sababu anafuturu vile vile wa farhatun inda liqa'i rabbi na vile anafanya nini anafurahi pindi anapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala anakutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa Allah ile somo amekubali akiswali na kuja yeye utakuta huyu yeye naam yafrah anafurahi anafuturu lakini anafuturu na haramu eh utakuta muislamu ambaye anaishi naye ni mwanamke mzinifu anaishi naye kwa nyumba sasa somo inakubalika vipi halili amefurahi naye amefunga somo nzuri mchana mzima mjizuia chakula na kunywa na kadhalika lakini usiku yanamu amani analala nani ni mwanamke ambaye hajafunga naye ndoa anaishi naye ni katika makosa ambayo Uislamu mundani farahatun inda liqa'i hasa wewe unapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala uwe msafi katika mambo yako na hii ni ramadhani inafanya inakuja naam swali inakuja kaifa nastaqbilu shahra ramadhan mwezi wa ramadhani sisi tupokea vipi mwezi unaokuja baada ya siku 9 ama 10 naam utapokea vipi mwezi unakaribia naam utapokea vipi al-awwal almubadara bitauba as-sadiqa almustawfi lishurutiha cha kwanza kupokea mwezi wa ramadhani almubadara bitauba ni ya kuwa wewe ufanye bidii na muhanga kutubia Toba ambayo imekamilika sharti zake tauba nasuha ya kuwa unatubia kwa ile dhambi au kuwa wewe utarudia lakini la kushangaza muislamu yeye anakuwa muislamu wa ramadhani anatubia toba za uongo zile Ramadhani inaingia inakusha pahali ile ile Bimaana yeye alikuwa hasali Ramadhani inakwisha Ramadhani nyingine inakuja inamrudisha msikitini bimaana mwaka mzima msikitini aingie sipokuwa yomo juma Siku ya gani anafanya nini ndio anaingia msikitini Walimdanganya ni Allah subhanahu wa ta'ala walimdanganya ndio nakwambia mwezi wa ramadhani almubadara bitauba kwa ukimbilie kutubia kama ni mlevi wacha ulevi ndio toba ya sawa hiyo toba toba yasanya kwa ile damu unaotekeleza tena nao kabisa ambayo masharti yatimia sharti ya kutimia toba ni ya kuwa usirudie ile damu unaotekeleza قال الله تعالى anasema tubu ila Allah jami'an ayuha almu'minuna la'allakum watubu ila Allah tubini kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyie waumini la'allakum tuflihun inaweza kuwa mkaongoka mkawa katika watu wewe wazuri haki muislamu yeye ajiulize hilo swali mbona mimi nisiwe mwema ajiulize hilo swali mbona mimi nisiwe mwema mzuri ambaye anamridisha Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsir anasema ay if'alu ma amarakum bihi min hadhihi sifati aljamila Ibn Kathir al-Amrayma anasema ay if'alu tekelezeni ma amarakum bihi min hadhihi sifati aljamila katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amaamrisha katika mambo mazuri Allah hajakuamrisha ndani ya Qur'an utekeleze mambo mabaya bali amekuamrisha wewe utekeleze mambo mazuri lakini Muislamu yeye anaacha yale mazuri anatekeleza yale mabaya. Wal akhlaq al jalila na tabia ambazo ni nzuri watruku ma kana alayhi ahlul jahiliya ibn kathir anasema kuwa acheni yale mambo ambayo ahlul jahiliya walikuwa nayo watu wa jahiliya ambao walikuwa nao achana nayo min al-akhlaq wa sifat ar-radhila katika sifa ambazo ni mbaya hasa muislamu unapaswa unapoingia mwezi wa ramadhani unaingia ukiwa msafi mzuri na vile vile ikiondoko naondoko kiwe bado katika hali ile moja fa inna al-falaha kullu falah fi fi'li ma amara Allah asema hakika kuongoka na kuongoka zaidi fi'li ma amara Allah bihi mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrishwa tekeleze wa rasuli na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma nuhina anhu au maanaha ya anhu na uache mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake mfanya makatazo ya pili kaifa nastaqbil shahr ramadan je mwezi wa ramadhani tupokea vipi نعمة بلوغ شهر رمضان من أجل نعم, نعم الله على عباده هي نعمة يا كفيك مويز رمضان لنعمة أنبوه الله سبحانه وتعالى أم يجلي وجواك كان السلف رحمهم الله يدعون الله أن يبلغه رمضان ثم يدعونه أن يتقبله منهم وهم ولو ولكوا واو ونموبا الله سبحانه وتعالى وفكيش مويز رمضان وفكيش kisha vile vile vile mwezi ramadhani unapoingia thumma yad'una wa yataqabbalahu minhum wanamomba Allah atakabali na akubali ile ramadhani yao waliofunga amelefunga waliofunga masomo hasa maana ya ibada hii omba Allah subhanahu wa ta'ala ilete kisha vile vile omba Allah subhanahu wa ta'ala akubali ile amali unayotekeleza maana amali unayotekeleza hiyo amali yako ni safi haina uchafu ndani yake haina sigara haina mira haina uchafu haina yote unapotekeleza uchafu haina yote na mwezi huo ujue ramadhani unajaribu somo yako وقال يحيى بن ابي كثير كان من دعائهم اللهم سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا يحيى بن كثير anasema asema ilikuwa wanatangulia alikuwa katika dua zao wanazoomba Allahumma sallimni ila Ramadhan. Sema ya Allah subhanahu wa ta'ala nifikishe mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu hujui. Unaweza kufa kesho kesho kutwa hujui. Allahumma sallimni Ramadhan. Ewe Allah nifikishe katika mwezi wa Ramadhan. Wasallim li ya Ramadhan. Na hiyo Ramadhan uniletee mimi. Watasallamahu minni mutaqabbala na vile vile hii Ramadhani uikubali maana wewe somo unaofunga umwambie Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma taqabbal ewe Allah kubali hii somo kwa sababu mizeni ya bado umetekeleza hakuna makosa yote wala dosari وقال شيخنا ابن باز رحمه الله كما في الفتاوى fa inna bulugha ramadhan ni'matun 'azimatun min Allah kufika mwezi wa ramadhan ni'matun 'azima ni nima kubwa 'azimatun min Allah hii ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa sasa wewe faidika na huu mwezi jiandae kisawasawa katika huu mwezi huu mwezi unapoingia wewe uko sawa umejiandaa katika kila kitu si kwa mwezi wa Ramadhani unaingia Muislamu yuko wasiwasi. Mwingine atamani mwezi ukuje kwa sababu ni ni lazima. Sasa anaona hii ni mashaka. anaona ni nini mashaka bali hii ni shahru rahma wal maghfira hii ni mwezi wa kusamehewa maana muislamu ufurahi kufanya kufika mwezi huu wa ramadhani Subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد كيف نستقبل شهر رمضان mwezi رمضان تو تو vipi tatu فرح والتهنئه بقدوم شهر رمضان المبارك فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويذكرهم بفضله vile vile kufurahi katika kuingia mwezi wa Ramadhani na vile vile kupongezana katika kuingia mwezi wa Ramadhani faqad thabata bithibiti anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam kana yubashiru ashaba alikuwa yeye akiwabashiria masahaba zake biqudumi shahr ramadhan kwa kuingia mwezi wa ramadhan wa yudhakiruhum bifadli akwa rabbana alikuwa anawakumbusha fadhila za mwezi wa ramadhan azamana muislam lazima ujue fadhila ya mwezi wa ramadhan inapoingia kisha ya nne alqiraa wataallum qabla hulul shahr ramadhan alqiraa kusoma wataallum na kujifundisha kabla hululi shahri ramadhan kabla ya kuingia mwezi wa ramadhan ni lazima muislamu adogonyee katika ibada uwe ya kuwa una ujuzi hata kidogo katika mwezi wa ramadhan si ya kuwa unabaki bana mimi sijui sijui mifiki siyam katika kufahamu kufunga ujue na maana siyam ujue maana kufunga maana yake nini shurutu siyam sharti za kufunga ni zipi arkanu siyam nguzo za kufunga ni zipi na katika ibada na ujuzi huo kwanza pili wali i'tikaf vile vile huo na ujuzi wa i'tikaf ibada ya i'tikaf inakuja naam inafanywa vipi lazima ujue kisha tatu wal qunut vile vile qunut je qunut ya sawa ni gani ya sunna ni gani na qunut ya bid'a ni gani kisha vile vile wa zakatul fitr na vile vile uwe na ujuzi wa zakatul fitr je zakatul fitr inatolewa vipi vile vile Rasulullah ndo akasema talab alilm fariidatun ala kulli muslim yako kutafuta elimu ni faradhi ni lazima kwa kila muislamu lazima muislamu hizi ibada unazotekeleza uwe nao na ujuzi katika swala katika zaka katika haji katika saum katika shahada hizi nguzo tano ni lazima muislamu uwe na elimu katika hizo nguzo sio unabaki tu sijui kila siku hasa hii somo inakuja ni lazima uende ukasome sasa ujue kama darasa msikitini mashekhe wanaweka kaa chini yao somo ujue hiyo somo inafungwa vipi sio unabaki unafunga maswali utakuta kila ramadhani maswali na kari yale kwa sababu yeye nini ana shughuli ya biashara hata kama dakika 40 akae darasa akasikiza mlango usome na nao usome nafungwa vipi vile vile katika mambo ambayo anapaswa katika kufanya istiqbal mwezi wa ramadhani almudawama ala hudhuri majalis adhikr mtu kujibidisha kufanya bidii kuhudhuria katika vikao vya elimu unaenda unakaa darasa ziko unakaa unasikiza isiwe darasa yako ni khutbatul jumaa peke yake la iwe una darasa katika wiki ima siku moja au mbili unasoma kitu Muislamu yana leo unasema mimi sijui hakai darasa yana sema mimi sijui na unakaa hakai yanaona wakati unafanya nini unaenda nakimbia yabqa ala jali kula hayati yana baki mjinga maisha yake yote ndio kwenda katika masala ya swala utalia machozi yeye swala yake anaswali bila kushusha nenda zake kisha anambia nimeswali alhamdulillah kisha hajajua swala yake ni sawa ameswali si sawa kwa sababu hajasoma yeye kisha vile vile katika masala mbadara alhudhur fi salati aljamaa mtu kuhudhuria katika swala ya jamaa iwe ni Ramadhani si Ramadhani Muislamu ni lazima uhudhurie katika swala za jamaa msikitini si nyumbani Mtume sallallahu akasema salatu aljamaati afdal min salati ahadikum bi 27 daraja Salama sana salatu aljamaa sala ya jamaa afdal ni afdali min salati ahadikum kwa sala mmoja wenu bi 27 daraja kwa daraja 27 Nasema na Muislamu, huu mwezi wa Ramadhani unaoingia unazidisha zaidi katika masala nini masala ya salatu na mahwaru nafsi siyam hali za watu katika kufunga alhalu alawwal hali ya kwanza as-sawm wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin qadir ya kuwa saumu hii kufunga ni lazima kwa aliyebaleghe alaqil ambaye ana akili alqadir ambaye ana uwezo wa kufunga huu nafaini huu ndio lazima yeye kufunga kwake awe yeye amebalere ana akili na ana uwezo na hali ya pili alkadhir la yasu mkafiri yeye afungi na anaposlimu yeye ile ramadhani mathalan imepita hata lipa hiyo ni hali ya pili hali ya tatu as-saghira alladhi lam yablugh la yajib alayhi as-sawm walakin yukhbar liatadahu huyu mdogo wewe mtoto mdogo huyu kufunga lake na anaambiwa afunge ili azoee si lazima kwa kufunga ni wewe unamwambia afunge azoee kufanya nini kufunga na vile vile nne almajnun mwendo wazimu afungi mpaka akili itaporudi kama akili iko timamu yeye hapaswi kufanya nini kufunga kisha vile vile ya tano alajiz ambaye hawezi kufunga limaradhi daim kwa maradhi ambayo yeye anabaki nayo maradhi ambayo hayaondoki kwa sababu almaradhu maradhan maradhi kwa namna mbili maradhun daim maradhi ambayo inabaki kwa mtu na maradhun tariq ni maradhi ambayo imejitokeza kama homa na kadhalika kama ni homa na kadhalika huyu atakunelezekisha tena baada ya ramadhani kisha vile vile almarid mgonjwa ha mgonjwa ni katika hali ya kwanza tuliyotangulia mgonjwa almaridhu huyu mgonjwa huyu mgonjwa kwa mara mbili mgonjwa ambaye daima ni mgonjwa mgonjwa uondoke mnako kwa daktari akamwambia ukuje kufanya nini uondoke kisha maradhu mtari maradhi ambayo yanayojitokeza kisha alhamil walmurdhi mwanamke aliye mjamzito na ambaye ananyonyesha hawa kwa namna mbili kama wataweza kufunga fabia kama hawezi watakula baada ya ramadhani watafanya nini wao watalipa kama hawataweza watalisha miskini kisha ya nane na tisa alhaid mwanamke aliye na haidhi hapo siku zake huyo afanya nini eh? hafungi mwezi wa Ramadhani mpaka atapotahirika kitahirika ya zile siku za baada ya Ramadhani atafanya nini atalipa tukimalizia almuttar wala ambaye mwana mwenzake anafanya nini anaangamia ima kwa baharini anazama ama nyumba anachomeka ndani akaenda kufanya nini akaenda kumsaidia huyo anaruhusiwa kufanya nini kufuturu afanya nini kisha atalipa baada ya Ramadhani kumsaidia mwenzake اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا كرمنا ولنا فيها صلاح الا يسرتها لنا وعنتنا على قضائها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن